yabu di mohon tertib jamaah saddayana Oke nga langkung kendaraan supados diamankan pamit saya arah beloken kemana Abdi mualaami cuman sa para pajang Bismillahirrohmanirohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Tuhan jangan duka-dukuh duka hiris nuangna dibaraasehan duka tunduh duka tiris nuga jawab salam na sorakna rada daun awi daun geddang ngaana dipartikan manawikerharudam Cobi sorakna rada tarikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh moliklikorma di kardsan daun salam ujeng opak iyo jallma lobapisaan ngajawab salam kurang kompak meakjati sisi leweng ceboran make cair bisi tadi kermalauong ajaran sakali Dehi siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi ja'alal awladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Mohon tong ganing taya motor. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaaw ay na ilay kaanita biminla ta ibrohi maamipa Wakala aydho lakhairoi kasrin min najuwaum ilaman amarobioda kotin A ma'rupin a islahin bayan nas pamayap al dali ka ibatiigo amadotila Pasaw pa notihi ajron aima Al aya soda lohul adim masoda ko rasuluhul nabiyul karim. Wa nu alali ka nasyahidi nawayakirin waqadullahhirobbil aalamin wakala nabiyu saallahu Alaihi wasallam adddibu a la ku a sala sihioin qubillah wa pinabi ku waqiiroa tilqu Al-qadis am badu nodihormat pengatur waktu panatacalagara. dihormat para Aliimulama para ajengan para Kyai Nodihormat aparat pemerintah baik sipil atau militer Bapak RT Bapak RW OG Bapak Kepa desadihormatshohibul Hajadshohibul Walmah kesana Bapak Rumana unyil keessek <laughs> nawanni Ibu Laian unyil pada Bapak Rusmana beserta Ibu Yani Cahyani. Yang berbahagia panganten hitan. Cep Abdul Aziz <coughs> Rahman Sabara tahun iya Yuswana? Ah? Opat tahun. Jamaah sadayana nu hadir di naya tempat ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, para pemudi. Rohimakumullah. Jadi tali waktu paranto setengah 10 Hai kurangtajm lewih ia Abdi bade tras ngabujengka massjidar-road kaindihiang margin uppang payuna jadwal did itu nangingshohibul Hajat ke ke panadaran Khoyong ngangkir Abdi jadi Insya Allah ia menyumponan kakhoyongshohibul hajat ke saya si mah ditanya teh pak hmm. syukuran kersana pak Rusmana tah kenal pot naganeng <laughs> cekap digiriwe mending di ditu jadi kan di ditu mah teka pegat nyari teh Jadi nyita waktu iya. Lanjut. Bapak Rusmana sarang Ibu Iyani. Ya syukuranana yakin kasuk nu dimuliakan ku Allah. Aminan atuh. Naon sababna pangna ya syukuran dimuliakan ku Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman. Kali Alquran taya dari riungan anupangsa sanajan dinunganran lamun tiga unsur kalau tidak ada tiga faktor satu Robshodaqoh lamun dinryungan hayang dimuliakanku Allah ibu hijji lebetan shodaqoh yang kedua almarrufpangsaena dinungan Ama Rob ma'ruf Amar ma'rufil munkar garis miring pengajian nanti ia tadi parus mana berangting ayaah naon did pongdut soka di pongdut naon Ari Pongdute lain Ari pongdute jelma omut <laughs> sabab y Abdi curi gak panggung na gede gagah wadal Abi kamari ngawas ibu di daerah Karawang di Cimpel di Nuhajat sami hitan ke panggung na meigagah wadal Ababi narosken kanu hajat na ba ceng te iyo pangung meni wadal wadal teing meigagah datar ayamu balik enaan kamari na ceng tepak iyo berang na aya naon ternyata aya artis pongdut Ababi narosken kanu hajat na ba sabarha arigonang artis mayyar na senang 50 juta. Abdi was ibu ngonang artis 50 juta. Abdi mah alhamdulillah jadi mubalik can pernah diberi 50 juta. Iya Bapak Rusman ke abdi menina warwai. <laughs> Waji cenari ini yang sok sabaraha cek abdi teh 5 juta di selok itu. Eta langsung ngahulung menengah menibadag-badag tuing. Atau cenaka abdi mah haji anggap baraya gitu. jadi pun tanpa mana Allah dulu Allah baranda usaha bayar gede tong dikeprokan lain japatilangk <laughs> iklan <laughs> lanjut sekupi watwat singsara lamb nodi tukangan Abdi MC luar biasa si akan meni melong kita tadi menyubut <laughs> theson sistem melongko nubonggo <laughs> Iya Bapak harus mana ngayatkan pengawasan luar biasa malah nodi onangna Abdi menjauh di Pangandaran bu Kago Oh kadu damp tong menang Day Abdi tuh ngan manfaatkanlah diaang tinnu jauh teh karunya kamu hajatdatik gede Agung ngersih kok tapi dak piraku Arifpa harus mana majalmi elingnya punya Eling itu harus mana punya ah, Muncek ibu Eling Abdimanangtukken Eling parus mana ku maha enkek waktu merek gede jengtik merek gede berarti parus mana teh Eling merektik berarti gede inisopannya <laughs> butuh Eling yang ketiga ternyata ya syukuran ba parus mana dimmuliakanku Allah naon sahabatbabna Ihim baian ayah silaturahmi barkah silaturahmi ibukerba parus mana beserta keluargaker ibu Nu hadir Kadir nu angkat ibu Mikadil sahur kamjeng nabi hiji barokah silaturahmi bakal panjang umur dekat rezeki ngansrat parus mana tujuan nana ya nuutillung ke aya shodaoh ayaah ibu dipasiian tuang kejan ha atau aspir ur Alhamdulillah Abi macacan di tawaran-tawaran acan saya harus mana namanya ayaah susu Alhamdulillah nganku Abi Hawa Klong wa karena susu pengawaiku <laughs> akan di Bunda Abdi Mas terep hari susu itu tehsti I sok jantan up di komku bapak-bapak mah nyeri patuangan Pak dages kede luarsa ini beda jeng susu bojo bapak sanajan diisukan kom mau ditahunkan mual ayah bahasa kede luararsa pet-poet pewattge berlaku untuk semua umur budaknyot aki-aki ngagingnyl itu nuliwat mobil ambulanngelaksonan <laughs> <laughs> man langkum lanjut Ka silaturahmi Saur Kangjeng Nabi panjang umur dekat rezeki ngansrat Bapak Rusmana tujuanana Iho amaadotlah karena Allah Insyaallah lamun tujuanana karena Allah maka pas sau panih ajaron aima Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda sakit nungkap piatur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanggo babakah hiji <laughs> punya Kapan ngaji di babak-bapak babakah hijji babakan kedua tadi dituna jadi babak belurlah oh, etak mobil baru mereka mana awas dilikan motor kan mau diajakkan <laughs> ayaah Doi melong-olalah saya Rohman, uh luar biasa ye iya, namina hade tujuan anak Bapak Rusmana kiki antenaon ibu dugikan ke dunia dikorbankan tenda na ibu tingali muni gagah di tengah saya ngode ngagayo tuh jika nama jika nama mahal keneh mayar iyo panggung jeng tenda daripada mayar abdi <laughs> naon tujuan anak koyong yo iya, Chef Abdul Aziz Rohman menjadi anak yang soleh. Bu, Hoyong gaduh budak soleh. Hoyong biarkan yang lewat. Sok ibu kadieu bapak tong balanga. Naon melong? Ah. <laughs> Cita-cita yang paling utama Bapak Rusmana dengan banyak harta yang dikorbankan. Sampai malam ini tadi siang oge hoyong budakna Chef Abdul Aziz Faturrahman menjadi anak soleh. Apakah cukup dengan harta yang dikorbankan ibu bapak anak untuk anak soleh? Tidaklah cukup. Sahur kanjeng Nabi kewajiban orang tua terhadap anak. Haku walid ala walad salas. Ternyata ada tiga ibu kewajiban orang tua untuk anak. Anak supaya soleh. Naon kahiji ayu hasina ismuhu. Anak beri nama yang baik. Jadi merengaran budak teh ibu tong para radu tong para raya. Os. Oh, nyacek abdi geriwe, jaba macet ayo nama. Kan ada bongan yo tadi sahab menikah kekeh kudu dina panggung. Satu anak beri nama yang ba, yang baik. Yo bagus, nami budakna cocok tina Asmaul Husna Abdul Aziz Fatur Rahman. ui itu Bu meengaran budak Abdurrahman Abdul Manan Abdurhim Abdul Abdulah Abdul Halim dukalinhanga Abduldurrahman menga urutanuk oh, Subhanengaran budak teong parang para raya yang mengoran budak pedang lahirna bulan Februari di ngaranan Febrii Ari eta nu bulan April Apriliani. Eta nu bulan Maret Meri. <laughs> Istri yang bagus anak pakai Siti. Siti Aisyah, Siti Maisaro, Siti Maisirah mangga. Siti Maemuna, Siti Moe maneh pek lah cok. Oh nya. Riweuh deui. g motor ke potnyanda anu motordak pemuda lu motormun menangtanlina dita tertengah motor menang nganyuk setara non jabang hanyuk nate can lunas setoran nate ka setoran ngiridit ah digas teh kalah setoran setoran di bawah mengkol di rem kiri <laughs> agul ku hutang anak beri nama yang baik Chef Abdul Aziz namanya luar biasa bagus mudah-mudahan doakan ibu yang murang kali sinjantan murang kali anu soleh ah ya duit Paling munuran pak, ami cepet ngalangkung na iya mobil. Tong dihalangan. Coba mun tadi dihanap mangges tamat deh iya. yang kedua kewajiban orang tua ka budak wa yu'adzibhu. Anak beri pendidikan. Tina naon ibu ngadidik budak matematika bagus, geofisika hebat, astronomi baik. Yang lebih pokok tapi didik anak pendidikan agak Tuh dididik tina agama ibu budak cadu mual soleh mual solihah. Tuh bisa ngadidik na ibu jurungken, serenken ke ajengan, serenken ke madrasah, serenken ke pasantren. Ayah di dia usia dini pendidikan anak pak ayah. Ayah madrasah dini ya, ayah. Pasantren ayah. Ayah budak ibu nu ayo di pasantren. Ay budak ibunu A nama masih di SD teanga balik dagasingdak di SD anak jadiik agama ibudak ten contoh tiru pendidikan kolot bagela ka kurang kuku tiru didikan terapkan kamu jadi anak Bu Abi bisa jadiku inung ba bagela dimewakan jika budak ayaku inung bapaknya dengan sanggu budak aya nama ini K aya ricis ayaah keFC tapi manaon bakal kurang sampaipe di berero menanga aya blender hari budak dier mata pantas budak mu teh korban blenderte minuman keras kaying wisski brand dimension KTAK ituiliih jadipel BK Bmpel anjing Endan di dalam diuan di udang Suang lu diah ke naon lain Sar hulu pedaajeng ge diskan aya diting di boroman diengan isuk maja Abbas Awas bu, naudzubillah seandainya anak ibu terdidik ku pendidikan agama terjerumus karena jurang narkotika, narkoba, minuman keras, yang namanya minuman keras, tong boro-boro loba saetik dia tetap hukumnya haram. Karunya linmas, hansip ya ngamankan, diburu hante kumang mana gitunya. <laughs> yang namanya keras hukumnya har narkoba no bala-bala yes sing kompak atau narkoba bala-bala oplosan kokosan mending kadang ada kokosan hasem ge halal tawuran no ta'aruf jablay janda <laughs> itu lain mas janda yes mah sayang ranakanganaran <laughs> lo Jablai jablai di pananganaran maka gars uh par-u pak merek aya nutipe KTP kalau tapi puen sepan bollet maksudnya ayaah nutipe Kijang panter kaki panjang pantap muter ayaah dari numerirek hitaci hitam tapi cihui Ka merek-merkrek toibba ayat to si dong bau Dei dengan Subhan loh ia ibu yang dikorbankan sama Bapak Rusmana harta dunia demi anak sholeh lain ke waktu dihitan wungkul cap Auna Abdul Aziz bahkan ketika cap Abdul Aziz masih di dalam kandungan ibu nah di dalam kandungan ibu Yani tos dikorbankan harta kuno jadi Inung jeng Bapak nah sok ayat di dia ibu lamun kerahamil opat bulan ke kandungan istri ngayken pengajian ngaryung opat bulan sok kayak uli lali opat bulan <laughs> nuki disebut aliran sesaatrybu nyalamatkan patuangan opat bulana duit dikorbankanku Bapak terus mana jengku ibu ya saha 2 juta ui mincak umur 7 2 juta dikorbankan desep 4 juta begitu ayeak dihitan gubrat lahir ke alam duniaing sabarpul juta erep dunia erep duit demi anak soleh Apakah sudah nampak kesulihan anak belum tentu ui matakahha debu anak ker di huapan anak ker ditimbang di aun- aming teh tong diogo te para rubuh tanamkan ku aqidah ku jadi inung ba kalimat toba la ilaha pantes tinggali kolot maka lama baryongang budak teh laaha laaha bari di Hupantela ilaha illallah Budak dipelongken sinasare bagar zook di pepeek kumajang ku ba Yaro biibi lemustopa Mako siidana Wawirlana mamaho. buat Yawaih al lekarmi budak ceri kwaek budak rung sing week digantisholawatna Ama dia habbibibi Habibi budak ceri kenek waek diganti lahi sholawatna Allahummasholi alam Muhammad budak ceri kuek diganti kwaat Alquran Yasinwal Alqu' ni hakim anak cerikeneh tek herbanban malah budak aya nama bedaku inung budak Sin budak di oggopedda budak gelispedak budak kasep budak Sinasare budak sing ku inung og para bay di pelongken teh budak ditimbang di auning cek inung teh anak ca inung stress anak serrangan tuh aku soka gituuman <laughs> budak Sinasare anak ca salah Bu Bapak na balik kita nya baan di pasar mewakili reszek oleh-oleh anakaknya moral-morro di Nalawang pantok ayaah akuyan ya pulang bahwa cocis bahwa sosis nakerezek papa anak atau ningali budak ngo-morro di oggoku ba nah anak caha ayo muni pintupintu toingnya budak ngete nunyuka Bapak anakanak siap mudak majangan seperti itu didikankabudadak bahasa Nuki itu mah bahasa anak canak samapanggok lain Jakabudak tuh Pak Jangkapa majikan tuhjangngkasalaki kuduk itu dionggok ubar pas ya Abi mau Ibu pengalaman sogeraku ibu ajaran turutanta Abdi Abi balik ngaji tikarawang ia parus mana usah lagi menang 2 jam dibaudan tuh ditanya-tanya namunon permasalahan Nabu pada Abdi balik itu mauwa berkata jat panitiana matakah ada parus mana i balik ti tongngan pi nyerihatikulaki diba dan dibutuhang ditanya dulu wa Abdi nyerihatigus diberret si kopi itu ada di bes seperti itukur lah di bere susu terakhirku Abdi bari diaongkenku Abdi menang minyuh di naggela susu na panas eneh diasongkenku Abdi kasalakinu kemanyun cek Abdi baring asongken ci susu anak caun nyawe ibu Abdi pusala kirek di Ciwit Abdi Lupat di udang pusalaki keluar tepikan karook Abdi morrosotku dengan ibu tongnya ah Ibu boga budak ayah di pasantren Barokah budak Sholeh bisa maca Quran cinta kau cintakan nabi barokah lain jengker batur manfaatna lain jengker nulian tapi ker ilung jenggu jadi ba yang ketiga Wallin kalau anak inginsholeh beri makanan anu ha no bergiji no bervita no ber mineral matakah Debu lamun meredahun ke budak teh kudu anu dakang pinter budak kayang cerdas Ari dongon sanggu diberi jeng kurupu ngadakal Baliti sekolahnyaang son maca sekolah oh, <laughs> kurupu kurup Hantan katsan masuk umahan Oh, an tapita tadi mau ditituhi Bu di parapatatankan ayaah cetilan make tatoken ca tu cek orang kadu damp ngajak salat mau alusasan anjing salatlah cek bala dan tadi mana anjing di masih anjing ui ceggertilan berjawaah jegger nuhiji jadi Imam jegger nu dua jadi makmum Ari pas naikluk salam eta jegger te bareng nuhi kasan jadi pas Nusa u assalamualaikum cek nusa urang mal anjing <laughs> matakah bahasa kabu sokndakah subuh teh papa tahanku Ibumatsa Alquran ayaah namais Baari Ay Iqro beda jembah Ab bukukolomunt subuh cekun biang teh kurang hejah jeng mamamah sok turutan nurutank Mamah teh beja barba Abdi diturutan beja barba pe Jabar Pak Sin grc er ya Jabar ya hijjikun ba Sy Pku dal PSdu Ali PSU Sinjabarsa hejabarha kudu usaha tuh batesok amok pinah ce dia ngaji ka Bapak Inu maneh mengandung politik cek banya di papa tahan Doi Mim Jabarma teh Jabarta sin JRC ya Jabar ya matasia Subhanallahu ingat itulah kewajiban orang tua terhadap anak tidak banyak cuman 3 beri nama yang baik sok Ibu ulah padu ulah payah pula juga tetangga Abdiaran budak tilu lalaki numpang gedde na ngaran nasi jajak muka 2 silili nungka illu si keken jadi labu ngagroan teh Kagok ibu nya disingkat Jali Ken darang budakna tehKek dua beri pendidikan yuk ibu didik anak sina cinta Kawah cintakan nabi cinta Elquran dimana Aih budak ayenak mental nah kuat mental nah bagus beri makanan yang halal yuk Aami semangat budak jeng sebapak nahit kamas Jid berjama maung penghir singdae kamas boro-boron hirup ibu kunu kamasjid gening anu mau toge anakhirk dibawakah kamakan nupa yang dilerkan di masjid eh, Ibu bapak Jamaahdayana sakit nungkap pitur pas tengah salapan Abdi badai langsung ngabu jengka eh, arosat mudah-mudahan ye tepang orang Abdi Did munggaran Sere jamaah saddayana u kadudampit hakekatlah Allah mengumpulkan orangrang sari atnak ba Rusmana muga-moga orang singing dikumpulkanku Allah tepikankah surga turhun parus mana nuttos ngangkir zimkuringdahdu nama jadwal Abdi uwangi iyo teh lain di arazad lain di kedah nama Abdi Tedi Sumedang Gening ku naon Abi Teka Sumedang dipikir-pikir ku Abdi Abir naon Kamedang dahang mata mening kapal kuus mana diang Alhamdulillah jika nama Abdi balik dia teh mual leoh <laughs> Kapan ia mah berdasarkan pengalaman parus mana nu atasmah dimana Abdi balik pengajian sok ayat nusjenak daripada jeng amplopna naon Ibu ah naon bukan masuk ayaah we ngantri parus mana mata acan Abi mual mikiran kamu acan sokwe parus mana kamu atas nurutan gitu Abdi ngajak ngobrol itu Aih ayaah persiapan bisi ayahdahhara nuku parus mana can di kardusan ya <laughs> Ibu ikhlas Bapak Ridho dit kasih Bapak lain melongt Bapak Ridho seorang balik eh, aya tabu itu disebut <laughs> tapi ditanyalong Ibu jeng Bapak ikhlas Ridho kadio Tengah rasa keprak-keprak ku opak. Tengah rasa kepri-kepri ku kiripik. Tengah rasa dodorong ku amplop. Tengah rasa jujurung ku buruh. Ikhlas karena sami abdi ge. Datang ka dia jauh ti pangaran abdi ridho, ridho. Ka dia rek neangan duit tuh, abdi telengit duit. Balik abdi hayang di kardusan tuh, hayang di kardusan. Ngan lamun dibere mah kardus beri aya senek dibawa ku abdi. rid naon atuhkah di urang sadaya sejak milari Ridho Gusti Allah kamu ayeak bulan roh jatsok ngadua terakhir Allahumma Firo Jaba waza bana wabalikgna Romaadadona wahasilma qzidanzakaliday Allahumma withba waza bana wana Romaadona Wah hasma kozidanana mudah-mudahan panosonggung mangfaas narang baru karena tos ibukahdek Abdi tong diangit kanya mangfa Pak Ustaddung aya dipenkeren. bisi ke kekapaksa orang dikhoyonggonang tilu jauh mu balik ula sah-saha Abdi diangandaran supaya teputus silato Rahmi layaulu janda takwaun mual asuka surga lamunjalmi meatkan silaturahmi jika lamun kadu damppit tengounang Abdi juga Nanu pangeladora teh mangrus manamin <laughs> mudah-mudahan itulin Mas anuges ni piwi karunnya lobaga wena sa balik na abitipangker manrus mana ipaun gitunyaun alhamdulillah luar biasa ningali manrus man bumi naang maniika ni tingkatnya bunya potonggananang minimalis beda jeng nu urangbili kenis diharup na aya para bola nu urang ma parasenang ngebul we tipoe <laughs> Kenbak Ibu mudah-mudahan kurangge sanajan Allah nanawan kurang sing Barokah milik rezeki O bikinku Allah bisa antarkan karena ibadah jangan sampai perenjaga di akhirat sakit nungkap piatur kirang langkung punten kesadaana Cipo Jo jalan ciih meikupat di abonan pepej Pawimarih ulang uppat keawnan buah kaliki buah kaliki meerna di parapatan Mu Ibu Bapak ngaku cintakan nabi sing seeur maca Alquran aminan kurang tariki h dia tenyora tadi are lainuna buah kaliki buah kaliki mesan di parapattan Mu ibu bapak ngaku cintakan nabi sing serep maca sholawatan buah kaliki buah kaliki mesan di parapattan Mu parus mana ngaku cinta ke Abdi sing Da nga berkatatan Terima kasih atas dukungannya. Satu nungkapihtur, kirang langkum hapuntan kasadaakna, hadan Allah waa kumazmainain,walahul mufik Iilawatoririk wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.